Jenny och vänner har haft lite semester, Valborgs eh, ledighet. Eh, vi har, ligger så himla långt efter nu med låtarna så att vi har panik. <laughs> Men eh, vi tänkte försöka korrigera det idag med hjälp av en eh, gammal god drömgäst, Robert Silén. Hej! Hej! Läget? Det är bra. Det lät mm. som att eh, Uppsala kan relatera till Valborgs semester. Jag är från Uppsala. Ja, ja, ja. Och jag, var, jag eh, firade Valborg. Där? Så, ja. Gud, hur, hur gick det? Det är ju helt sanslöst mycket folk ja. hela dagen som är ute. Och Var du där på Kvalborg också? Jag missade Kvalborg, tyvärr. <laughs> ja. Sen så finns det också Skvalborg och så tror jag att det finns Björnborg. Det är oklart. Det finns många borgar. Jag tycker det här förklarar ganska mycket i din så här, bubbliga, lite spexiga personlighet. Wow! <laughs> Wow, vilken icke-komplimang. <laughs> Som växte upp med, men jag tänker att någonting så här liksom klistrar av sig. Ja, jag har inte pluggat i Uppsala, typ någonting dock. Men det kanske, det kanske färgar en oavsett man vill eller inte. Mm. Vi, vi, får väl se här bland dina <laughs> låtval också, ifall man kan märka någonting. Om det kommer någon gammal snapsvisa. <laughs> Exakt. <laughs> Eh, Robert, du, du har ju varit med förr. Ja, det har jag. Eh, i, I somras så, så var du Kanske med på en mysig trädgården special och mm. Eh, sist du var med som ensam gäst så hade du med dig en uh, låt och premiärade. Ja, Um, som gjorde att vi fick jättemycket lyssningar på just det avsnittet. Gud, hoppas att det, här, att det, blir någon slags repris på det här idag. Det får man hoppas på. Vi har uh -huh. en annan premiärlåt idag. Det eh, längtar vi efter att få höra. Yes. Um, ja, men som sagt, vi, vi ligger ju lite efter ett par veckor och det har, det har hänt ganska mycket. Det har kommit jättemycket bra svensk till exempel. Um, så jag tänker att vi, det blir lite som en uppsamlingshit, men också några sprillans nya låtar. Vi börjar med en låt som uh, jag gillar super, super mycket från uh, veckan som gått. jävla låt. Superdänga. Så bra. Så himla mysig. Och mm, poppig och hittig. Den och ändå all... liksom inte för mycket så här radiodänga ändå. Nej. Den, är väldigt, den. den känns väldigt så här, äh, Den känns väldigt mycket som videon. Jag vet inte, det mm. kanske är för att man... Eller i mitt fall, jag såg videon innan jag hörde låten som låt. Liksom. Hur skulle du beskriva videon för någon som inte har sett den? Tonårig. Eller så här mm. tonårsaktig. På ett väldigt härligt och mysigt sätt. Me supermega hångel. Och det är sånt jäkla hångel alltså. <laughs> Lite Linder och uh, eh, Mello, Melo kanske man säger. Melo. Eh, Melo. Inte är Mello, som, um, det är eh, på tv. Är, eh, är på gränsen till, till petting. Typ. Det, är, det är ju I... för takten till petting. Mm. Det är liksom tonårs... Det är kanske är därför man gillar den. Det, det är ju det är det. Avida Byström som har gjort eh, videon. Hon är ju superduktig på att få till just den här tonårs-viben. Eh, Petting-känslan. Ja, men det också. Det, ehm, jag tycker att både videon och låten är super, superfin. Den kom, den kom ju där precis i slutet på april, Valborgs-hitten. Ehm, mm. Yes. Eh, passar väl bra till, till så här ungdomsfylla. Bra outfits också tycker jag. Verkligen. Jag kan tipsa om att vi har precis lyckats skrapa ihop eh, bästa låtarna från april på Jenny Wennes blogg. Eh, så kan man hitta liksom hela eh, hela spellistan från april och mars. Vi, vi ligger lite efter massa <laughs> uppsamlingsspellistor, men, men nu finns de i alla fall. Yes. vi ska lyssna på din första låt. Ja. Det blir någonting också ganska mysigt Ja, eh, Taylor Bennett, som tydligen är Chance the Rappers brorsa, mm -hmm. tillsammans mhm. med eh, eh, drill-veteranen King Louie från eh, Chicago. Låten heter New Chevy. Jag älskar låtar som har Chevy i titeln. Ja, det finns ju en del. Och den här är så himla mysig. Också lite tonårskänsla. Ja. Hey little lady, thought I'd hit you up I just bought me a Chevy I got a taxi cab on the way. The only question, girl, is if you're ready. No need for makeup, don't you make up excuses. You've got 10 minutes, baby, then you gon' do this. You got five minutes till I pick you up. Little lady thought I hit you up. Little lady thought I hit you up. I just bought me a Chevy. Smoke pot and hot box, my box shabby. I know you thinking, damn, he's at it already. The only questions can I pick you up? But ain't my driver crazy. Ain't you lazy? Ain't you fancy? And I'm so antsy. Call me when you land. Catch me if you can, like the plane can't land. Swerve it in a back suburban to your rescue. Finna come and get ya. Thinking to myself, like, damn, I'm thirsty. A step up from a bust down, like, damn, God, God damn, she perfect. And I'm worth it. Hey, little lady, thought I hit you up. I just bought me up excuses. You got 10 minutes, baby, then you gon' do this. You got 5 minutes till I pick you up. Little lady thought I hit you up. Look, way before the Jeep or the Benz. Back in the day. I was in the Loomy jugging with friends. Back then, we were still smoking Reggie. Now I vow to never do that again. Unlike, hey, you up. I got some yappers, do you feel like rolling? Remember, someone hit my Chevy Impala. Straight finesse, cause they had great insurance. Let me pull up to your bumper, baby. Riding dirty with my thumper, baby. What's your name and number, baby? You can kick it with Tony this summer, baby. Do drugs, do me, let's get crazy. And my Chevy with his lady. She plays songs like a disc jockey. I send her home with a breath cocky. Uh. Hey, just bought me a Chevy. I got a taxi cab on the way. The only question, girl, is if you're ready. No need for makeup, don't you make up excuses. You got 10 minutes, baby, then you gon' do this. You got five minutes till I pick you vad får du för bild i huvudet av det här? Uh, jag, jag, alltså, han säger ju “Hey little baby can I pick you up?” mm. Och jag tycker det känns så här mysigt. Jag får bara bilden och med den här liksom väldigt enkla, renodlade eh, produktionen så får jag bilden av att han så här, vet, knackar på dörren och så står den här tjejens pappa typ och så här. Han ja. bara så här, hej, jag är här för att hämta din dotter typ. Det känns väldigt eh, o-amerikansk rap just nu. Jaha, vadå då? Nej men såhär att den är inte så himla rakt på sak. Det är lite mer petting-känsla. Ja, men jag fattar vad du menar. Det är också lite oskyldigare än vad man är van att höra Precis. Eh, amerikanska rappare. Helt klart. Gött. Um, ja, jag fick en mysig sommar, sommar-vibe. Eller hur? Som man ska få av Chevy-låtar. Att man liksom ska åka, så glida långsamt. Man ska vilja ja. åka bil. Men det kanske är motsvarigheten, rap-motsvarigheten till grillhits, som jag brukar prata om ibland. <laughs> Har vi snackat om det någon gång? Nej, men gud, jag vill höra mer. Ja, men det är ju, det är ju när liksom ganska tuffa killar, typ Sugar Ray, Ja. Uh, eh, såhär, tribe, riktiga tribal-killar um, <laughs> ehm, har på sig lite långa shorts och vill grilla typ. Uh, och såhär, cykla och ha någon hund bredvid sig. Och då vill de en... lyssna på någonting. Och då ja. är det oftast någonting kanske med en akustisk gitarr i, men också lite scratch. Jag kan definitivt tänka mig att det här är en <clears throat> rap-grillhit. Mm. Mysigt, jag, jag älskar grillhits. Så Flint, är... Flintastek och grillhink. <laughs> och, och, lite hångel. Ja. ja men, Vad eh, hette producenten då? <laughs> producenten hette Brall Beats. Det var det. <laughs> det vi pratade jättebra. om det här under låten, ifall, ifall du kommer ihåg vad, ja. han, vad han hette. För jag såg det i skrift och började liksom fnissa. Brallbeats. Brallbeats. Grill, grillbeats. I saw you riding around just the other day. The sun was out, I felt the rain on me. I know you couldn't stop, she's just a seat away. I feel like crying out, I don't know what to say. now you're in the room with your eyes on me. I see you try to talk, but all you gotta say. You know, sometimes I wish I could go out of line. I hope I wake you up, I hope you change your mind. Said I was done, but I think I might. Talk in your ear when you feel it, don't fight. She's in the room, it'll be alright. Got me feeling Touching my hand, I look at you. You made me wanna uh on um, you. But we still gotta chill, cause your girls are around. Said I was done, but I think I might. Talk in your ear when you feel it, don't fight. She's in the room, it'll be alright. Got me feeling nice. Your is telling me yes. It'll be hard if I try to resist. Don't be afraid to get closer to me. talking on the low. His chicks up in the room, but he don't notice that I know. He been watching me, watching me, how polite when he stuck. So busy into my presence that he forgot she was there. He wanna touch on my figure and keep me bent out of shape. Cause if he rub on my body, I might get wet as a lake. I'm talking fuck who you came with. She ain't gotta know. And if you really bout that action, we can film on the floor. I'm drunk, dripping off a nigga who's involved. I should've never tried to get him at his drawers, But once again, he was pulling on my card. So I shuffled through the club, told him, meet me at the car, come on. Det här är också en sån här låt som vi definitivt skulle ha spelat om vi hade spelat in ett avsnitt förra veckan. Men eh, som vi liksom inte kunde hålla oss ifrån att köra idag. Visst är den eh, fin? Supermysig. Kelila och Tink. Uh, want It. Det ligger på en sån himla mysig nivå, de första tre låtarna tycker jag. Ja, vi har liksom smugit igång det här programmet. det kommer bli lite stökigare om ett tag, kan vi lova. <laughs> Uh, ja, nej, men jag gillar Tink. Um, hon, hon, lyckas, hon, kan, hon är ju en sån som verkligen klarar av både stökiga grejer och uh, det här supersofta och kan göra sig både med en sån hård rap och Jag gillar också så här, art artister som man, när man ser namnet i låttiteln mm. på internet så liksom vet man att man måste lyssna. Ja, Hon är exakt. verkligen en sån. Ja, liksom. helt klart. Uh, en megafavorit. Du, vi, pratade innan om, att du är en, en slags provider av uh, superpremiärer här i Jenny och vänner. Just det. Och nu händer det igen. Nu händer det igen. Va, Plötsligt vad, är- vad är det du har fått? Eller, eh, eller tjatat dig till? Eller hur <laughs> jag har har, till? det är definitivt att jag tjatar mig till. Jag tror mm. inte Mm. att han eh, tycker att jag är så himla rolig just nu. Eh, Timbuktu <laughs> släpper ny platta 28 maj och den mm. här låten heter Misstänkt och är från den. För livet till döden tror jag att plattan heter. Och Beldina och Seinabo Bosei är med. Vilken megatrio. Ja, verkligen. Så här låter det. Ställ dig på diagonalen. You know? Det är över. Det är så över. Det är så över! Nu! Det här är 2000-talet och mycket har hänt med I Norge är jag svensk, hemma är jag utländsk yeah. Ja, ni som vet, vet Man vill ju rulla genom livet och endast bedömas på sin fethet så många gånger jag blivit stoppad av polisen Fått misstänkta blickar när jag går in i butiken Och frågan jag möts av om och om igen igen Hej, var kommer du ifrån egentligen? Mamma släkte slaver, farsan som var slavar Men nu står jag här, jag tror att jag stannar kvar va Född och uppvuxen i det mellanförskapet Kanske mina barns rötter kommer brygga det gapet Inte sagt med bitterhet, jag snackar verklighet För den jag är definieras inte av verklighet Jag menar verkligen, jag vet min hudfärg är vacker Precis som våran framtid Selektiv kanske? Selektivt alltså snett, som om jag vore speciell. Blicken följer varje steg som jag tar här. Vet du, se mig som samhällets fiende. Är det jag som borde vara misstänkt? Det här att man är misstänkt till motsatsen bevisas. Man känner sig instängd i en fyrkant. Klurigt att förklara men man känner när det händer. 55 länder på sex kontinenter och jag har fett fettörar slagsmål några när komma in på klubben inte kom på frågan. Inga högervindar ska få släcka min laga och skällsord biter inte nu när jag talat. Avbjud från vakterna på Kramers hörna när normafflikheten gav mig slag och törnar. Och jag är bara en men jag skriver för tusen om det byggt i strukturer husen så river vi husen. Jag släpper sorgen fri, jag släpper ilskan också. Våran värld är kry. Kan någon ringa doktorn? För jag ska upp till toppen och det är jävligt brant. Men jag har varit på botten så jag är jävligt stark. Ser dig titta snett, som om jag vore speciell. Blicken följer varje steg som jag tar här. Vet du, ser mig som samhällets fiende. Är det jag som borde vara misstänkt, misstänkt, misstänkt? Misstänkt, misstänkt, misstänkt. Precis som jag misstänkt. För misstänkt, misstänkt, misstänkt. Hey, precis som jag misstänkt, misstänkt. Det är över! Ser dig titta snett som jag var arg längre. Jag känner mig fan upprymd. Jag vet var vi står. Jag vet vad som är vad. Och jag vet vad den blicken betyder. Och den biter inte på mig längre. Oh nej! Det är det jag snackar om i denna låten också. Jag skämdes ett, ett bra tag för att mina föräldrar snackar inte ren svenska och jag ser annorlunda ut än alla andra kidsen. Men jag har känt det också ibland, att jag måste vara bättre än de andra med tanke på mitt efternamn och var jag kommer ifrån. Mm. Så man har känt ibland att man måste ge mycket mer än de andra. Men, men det är det jag tycker är... Hårt jobb lönar Mysigt med lite Zlatan på slutet. Ja, lite Zlatan. <laughs> In your life. Vet du, jag tycker det är så himla mm, nice att höra honom på en sån här produktion. Ja. Och liksom med de här två supergästerna. Och hans flow. Det är bara så här, det är en superlåt. Man, rakt igenom. Jag fick lite så gamla Kanye West-viben. Eh, mm. Ja, verkligen. Eh, från hans så souliga Precis. Eh, era. Det... Kanske lite Ghostface-mys eh, också. L lite Ghostface-mys. Ja. Det är Chords och Colleen som har producerat. Mm. Så Colleen kanske står för det så gamla Kanye-souliga ja. i det. Den är pampig liksom. Pampig och svängig och mm. eh, man fick en hoppfull känsla. Ja. Man kanske kan lyssna på den här på väg till vallokalerna. Precis, ska, exakt. Ja, det, ehm. det, känns som en sån eh, låt. Verkligen. Stark. Men, men du, hur kommer det sig att du, eh, att du får loss såna här låtar? Eh, det är en sjukt bra fråga. <laughs> Eh. Vi pratade innan om att shit, jag kanske borde presentera dig lite bättre. Ja. Robert Silén, jag bara antar att alla vet vem du är. Ehm. <laughs> och jag, mitt svar var, det tror jag inte. <laughs> Ehm, för mig är du en, eh, alltid en musikjournalist på något sätt, men det, det var ganska länge sedan du det var, slutade skriva nu om musik. Liksom, nu var det länge sedan mm. jag slutade. Jag är en så här halvtyckare liksom. Mm. Vad blir vet, det? Jag vet inte. Jag Alltså dyker upp i sammanhang ibland och så här, får tycka saker. Men, men eh, du är in lite större pengar på ditt eh, dayjob än vad en exakt, helt vanlig musikrecensent gör. <laughs> lite så. Bra, det känns som att, att vinna på ja, något sätt. Ja. Uh, men det, jag vet inte, jag tror att jag har liksom kvar foten i musiktyckandet uh, för att det är så himla kul och för att jag lyssnar på så mycket musik. Och helt klart kvar dina gamla uh, låtkranar också. Precis. Det, det är därför du får komma hit. <laughs> Exakt, bra. Up, all my thugs got leather wood in my hood. Che Guevara, Susie baby, don't compare them. I think it's time I step out on my own. So much confusion and doubt in my home. How you stay grounded when you growing wings? Take all your pain, write it down in a song. Take all your homies and go put them on. Stages, checks, and television. Ain't, ain't nothing, ain't nothing. Still heartbreak Ain't nothing ain't changed. god got nothing. What in my hood They call it? But Nu är vi tillbaka in i myset igen. Tillbaka in i myset. Allting är mys idag. Ja. Ghostface-mys, I am so-mys. Precis. Uh, det här är från uh, I am So's uh, eh, debutalbum. Sincerely yours heter det. Jättedålig helt, det, titel. Är det inte? Det får man ju helt andra associationer till om man någon gång har lyssnat på svensk liksom, lite kantig indie. Det känns också lite Drakeigt på något sätt. Sincerely yours. Han sitter hemma på kammaren och skriver ett brev. Ja, men alltså, du vet, lite så här väx upp-varning. <laughs> Ja, kanske. Jag tyckte att det här var fint i alla fall. Ja, det, här, det, här, det här är bara introlåten liksom, på, på plattan som eh, spretar åt lite alla möjliga håll. Um, har du något förhållande till I'm Sue och hela den där klicken? Hela HBK-gang. Mm. Nej, men jag tror att det är just det, att det är så här spretigt. Det känns ja. som att det bara liksom är allt möjligt. Det kan vara så här ena sekunden och sen så är det så här någonting helt annat. Okay. Och det, det, brukar vara okej. Okay, om man kan liksom samla ihop det på något sätt. Men det känns inte som att de gör det. Nej. Uh, jag har inte riktigt hunnit lyssna igenom uh, hela, det här, hela den här plattan med, med hjärtat än. Men uh, i en snabb så här, flippra igenom så fanns det lite future-aktiga grejer som vi höra nu och en del skrän. Mm. Men det, det, tycker jag ändå är en rätt härlig kombo. Det är gött när det är gött. <laughs> det är gött när det är gött. Nu, nu liksom går vi över till någonting helt annat. Nu blir det superfest här. Jaha, vad ska vi höra? Det här är väl, eh, visst är det här Low Pros-låten? Ja. ja. Frankie Lyman med Ke, uh, vilka har vi mer då? Pee Wee Longway och Young Thug. Yes, här kommer han äntligen. bitches and said she gon' allow it. I got five different wives and they all like the fuck. I used to think I was in love, now I see it's just me. Sometimes I think I'm Frankie Lyman. Maybe that's why I act like Frankie Lyman. We made she ready. Boy, don't you eat that spaghetti. Treat the bitch out to American Deli. Never let a bitch hang on me. Catch a bitch laying on my spine. Molly dick in her vagina. Ain't no married to five different bitches like type of religion. Ain't going out like Frank and Lima. And this gets my religion to call One these bitches, so fuck on the homie behind And I pity the fool who falling in love. I'd rather spend a hundred K on my dime. Drop the top of my California raw. Karate chop with hey, bitch like Chuck Norris. Fall in love, I know nothing about it. Mama told me about these bitches and said she gon' allow it. I got five different wives and they all like the fuck. I used to think I was in love, now I see it's just lazy. Sometimes I think I'm Frankie Lyman. Maybe that's why I act like Frankie Lyman. We make these bitches stalkers just like Frankie Lyman. But we can never get caught up like Frankie Lyman. Thugger. Whipping up the dope, I feel like John Gotti. Pull up to you, draw down on you. she gon' allow it. I got five different wives and they all like the fuck. I used to think I was in love, now I see it's just love. Sometimes I think I'm Frankie Lyman. Maybe that's why I act like Frankie Lyman. We make these bitches stalker just like Frankie Lyman. But we can never get caught up like Frankie Lyman. Thank <laughs> you. Frankie Lymon? Ja, vilket konstigt auto. Ja, det kommer någon liten så propaganda mot... Uh, um, det är någon form av gammal grej. Ja. Det är någon form av gammal grej som kommer på. <laughs> Bra info, ja. Robert. <laughs> Frankie Lymon. Man gör sitt bästa. Precis. Berätta, lite om, berätta lite om honom. Uh, men uh, var inte han sångare i en grupp som hette The Teenagers? Mm. Och så, så dog han av heroinöverdos när han var 25. Ja, ah, så deppigt. I och sitt... låten som de hade som hit hette Why do fools fall in love? Som de då rappar i refrängen på ja. den här låten. Det är mycket oklara grejer i den här låten. Eh, så här, vem har fem fruar? <laughs> det var det du tog med dig ja, och, och att Young Thug säger att han whipping in the kitchen like John Gotti. Jag tror inte att det, det, är bara så här, det är så lösryckta grejer som bara... <laughs> Ja. Jag älskar det. De kunde ha hållit sig till någon slags tema kring den här mm. gamla mm. eh, popstjärnan som... Det inleds ju också typ. med uh, “Sometimes I think I'm Frankie Lyman, that's why I act like Frankie Lyman”. Mm. Jag älskar den typen av uh, ja. rim. Kevin Gates, Kevin Gates storheter så att säga. Som, som vi snackade om här under låten, sådana rader retar upp precis rätt personer. Ja, <laughs> exakt. <laughs> Man ser hur de sitter och hittar med näven och river Man i sitt hår. Åh, oh, jag blir så arg! <laughs> ja, men um, vi får väl hoppas att, uh, att... Folk river håret när de... Nej, men också att, att, uh, att de inte liksom går samma hemska, tragiska öde ja, som verkligen. Frankie Lyman till mötet. Deep ehm, talk. Ja, vi måste, det är inte bara flams här i, i podden idag. uh, <laughs> vi, vi, fortsätter i alla fall på uh, det lite, lite så här röjiga party, yes. partytemat. Uh, väldigt knäpp låt som Peter Björklund, eh, producenten av den här podden, fastnade för eh, för några veckor sedan. Är du beredd eller? Ja, jag är helt med. Nu, nu kommer norsk in. <laughs> Den här gaddan förtjänar ros. Rulla kull, rulla brud, rulla kompen, rulla runt. Lallar på benen, bara städa. Inget problem att läppa god. Alla mina vänner är här, alla som jag känner är snäll. Du kan ju riktigt dollar och missa. Du kan vara med hvis du vill. Du kan vara med hvis du vill. Du kan vara med och gå vill. Kylling och det dammas och dansa. Kylling och det kubbar på grill. Res, res, res. Jante, res, din dress. Satt på GC gas. Jante, rök min sprit. Jag älskar att du älskar mig tankar där Jag tankar att du tankar att du kanske vill bli med Höj fantelen, kör med Tag till min Nirvana Goa tankar jag tankar stor Stora spräffar jag blandar Alla en litar på de som ikke lever Alla med en litar på å skru opp i deres stemmer To flasker med patron, en drikker med G Det är min situasjon Alle ringer finns. Det är helt omöjligt att inte sjunga med. Ja. När man vet vad låten heter. Den heter Festar. Jajamän. Med, med dollartecken istället för S. Festar. Ja. <laughs> jag gillar det här slutet också som bara är fest. Ja. Uh, ja, vad ska man säga? Jätteglatt tycker jag. Ja, det Så tog glatt. mig ett tag att liksom inse att det var norska. Mm. Vad, vad tänkte du att det var? Uh, det förtäljer inte historien riktigt. Det låter ju bara som ljud. Ja, ja. Alltså liksom... Det, det, det, det är lite smurfigt sådär. Men det är som att man mm. har liksom öppnat dörren in i någon liten tomteverkstad. Typ. Men det är ju också väldigt, väldigt härligt att, att uh, det sitter några i Norge och bara lyssnar jättemycket på boppin, antar jag. Uh, <laughs> och, och, gör det själva och får det ändå låta, och vad uh, hette, låta så. Vad hette artisten? De, <laughs> de heter Jo, jo Guttene som antagligen någon slags variant på Joe <laughs> Den, norska Joe ja, och mm, eh, Basmofam. Basmofam. Joe Också med dollar, dollartecken istället för S. Fantastiskt. Ja, uh, vad tycker du då? Jag tycker det är, jag kommer ju definitivt att lyssna mer på den här låten. Ja, jag, jag känner också att jag blir ganska peppad av ja. att det händer roliga grejer Det i känns Norge. som att det är en super sommarlåt. Mm. Men blir det för plojigt när det är liksom det är det. Eh, det är skandinaver mycket. som gör sånt här istället för eh, coola kids i Nej, USA? Nej, det ty tycker jag i och för sig inte. Men jag tycker det, alltså, det är ju det är 100% för plojigt oavsett. Men det är ju en låt man spelar när man vill men, komma på bra humör. Men vadå, men du gillar inte eh, boppin från USA heller? Jo, men det är plojigt. Jaha, okej, okay, Okay. Ja, men jag fattar. Alltså, så här, jag, jag gillar det här jättemycket, men, men det är 100% ploj. Mm. Men det är nice. Om man vill veta mer om hur man dansar, de olika eh, liksom, nivåerna av boppin, så tycker jag man ska lyssna på eh, Jenny Wenner-avsnittet med Thaiboy Digital, där han förklarar eh, hur man liksom börjar med grunderna och sen kan ta det till, till nästa Ibland level. Ibland så är det synd att det inte är en tvodd där. Ja, jag tycker det är ganska skönt. Eh, <laughs> eh, med tanke på detta radioutseende. Men ja, vi, vi, vi fortsätter med, med, din, med din sista låt. Ja. Ehm, vad jag blir det? Har glömt. Jo, nej nu vet jag. Lay Kelly 47. Mm. Så himla bra är hon. Mm. Jag gillar henne jättemycket. Uh, och den här låten heter Fuck the Summer Up. Passande så här på våren. <laughs> I'ma fuck the summer I'ma fuck the summer I'ma fuck the summer I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. Uh, gotta know when to hold them and know when to fold them. And when you hear me say it's not true, it's me. Don't even ask why it's over. Cause see, I'm on a machine. I'm coming through, breaking in the window in the kitchen. Banging on get the chance. That's how I made this beat. Everybody listen. I'm a kid from the yard, my name is half for me. And if you didn't know, I need it right away. So when you see us in the street, better keep running. High horse of a, we coming. Let me calm down now. I'm banging you niggas all along now. See, you got a problem now. Cause I'm pissing on your lawn now. And i am going I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'ma fuck the summer up. I'm a new world order, baby. I do this for my unborn daughter, baby. Hot lava in the sauna, baby. I'm a banker, not a robber, baby. And I'm coming to a city near you, what's up? Going in the cause in the hood, I'm good. And like a hurricane, I come and truck ish up. Then I leave the scene, nigga, I don't give a truck. See, I wasn't born royal, so I don't give a F about a crown or a throne. Nigga, I'm my own, a self made danger zone. I don't need your nothing. And nigga, I can't stand front. My wolves ain't about that, huh? tough. Just try me if you think we bluff. i am summer i am summer i am summer i am summer i am summer i am summer Ja, den här sommaren blir inte kul om man hänger med Like Liv 47. Eller? Nej. Eller så blir det det man kan ju eh, man kan gissa sig till vad låten heter om man inte har läst titeln. uh, <laughs> men vad är, vad är det här för tjej? Det, hon är från, eh, jag tror att hon är från Brooklyn. Mm. Ehm, och hon släppte ett mixtape för typ två år sedan som jag snubblade över då. Som jag bara tyckte var så sjukt bra. Och sen så har hon så här, hon kör någon form av sån här skidmask, inte berätta vem hon är, mediestrategi som hon ser hård ut. Ja men precis, och den funkar väl sisådär med tanke på att hon eh, kanske inte har slagit igenom större än vad hon har mm, gjort. Nej. <laughs> Men, <laughs> men jag tycker hon är svinbra. Hon är ja. så här, har en grym energi och ett superflow. Heard Them Say var en sån där ja. låt som, som jag upptäckte ganska sent. Men mm. som, är, är som var med på, på båda hennes mixtapes. Eh, Lay Kelly 47 och Curtains, Heard Them Say, kan man kolla i efterhand. Den är superbra verkligen. Nice. Jätte, jättebra. Hur, hur ska du fucka upp den här sommaren? Det är en bra fråga. Jag ska gifta mig. Nej! Ja. Gud vad kul. Ja, det ska bli kul. Det är nog en bra liksom, eh, uppfuckningsstart tror jag. Ja. <laughs> en, en riktigt, När ska det ske? Eh, om tre veckor. Oj, oj, oj. Ja, jag vet. Så det är liksom precis i starten av sommaren. Och sen så tror jag, sen så går det nog något form av uppfuktningståg efter det tror jag. <laughs> Som bara liksom tuffar genom sommaren. Eh, skulle jag tro. Ja. Vissa eh, liksom stopp va, va, längs vägen. Vad ska ni lyssna på som nygifta? Um, jag tror att det kommer bli väldigt mycket bas. Mm. Väldigt mycket drill. Och uh, jag vet inte. Det, nog, det, blir nog mest det. En riktig stökig smekmånad. Helt det, enkelt. blir det. det blir det. <laughs> Gud vad mysigt. Uh, så himla kul att du var tillbaka i, i podden. Så himla kul att vara här. Vi, fan, vi skulle petat in Pap också. Ja. Vi glömde det. Vi fick inte plats. Uh, men vi får ta det någon annan gång. Du får Tänk... lägga till den som länk i Precis. i inlägget. Jag, jag tipsar igen om, om vår um, ehm, Best of april-spellista. Eh, där, kan man, där kan man höra uh, eh, pop, uh, eh, nytt rap-hop. Uh, vi, um, du kanske ta, ta med någon låt med honom någon, någon premiär <laughs> snart, nästa gång. Ja. Ringa och tjata. <laughs> Sjukt bra. Hoppas allting går jätte, jättebra med bröllopet. Tack så mycket. Uh, vi hörs och ses. Uh, vi, jag tänker att vi ska avsluta med ännu en sån där låt som kom för några dagar sedan. Alla andra har hunnit spela den före oss, jävla SR och PSL och <laughs> Alla allihopa. Andra. Oh. <laughs> Men skit i det. Uh, Dante bra. han är tillbaka. Yes. Brush the dirt off my shoulders tonight, no sweat, no regrets. Feels like the first time we met, met. As the world's getting colder. Brush the dirt off your shoulders tonight, no sweat, no regrets. feels like the first time we met. We're in this place, huh? We're in this place. Um, give me my space, huh? Give me my space. Yeah. Cause we've been drinking so much. I can't feel my face, I can't feel my face. But I can feel the taste of your soft lips. And I love the way you're singing this song with me, song with me. I will always love you, Whitney. I just love getting older. Brush the dirt off my shoulders tonight, no sweat, no regrets. Feels like the first time we met, met. As the world's getting colder. Brush the dirt off your shoulders tonight. No sweat, no regrets. Feels like the first time we met. Got hit two days, high, got hit two days. Um, give me my space, high, give me my space. Yeah. Cause we've been smoking so much. Um, I uh-huh. can't see the stage, I can't see the stage. But I can see your face and those soft lips. And I love the way you're singing this song with me, song with me. I will always love you, Whitney. the first time as the world as the world's getting colder. Getting colder. Wash the dirt off your shoulders tonight. No sweat, no regrets. Feels like the first time we met. taste of your soft lips. And I love the way you're singing this song with me, song with I will always love you, Whitney.